Adesso diamo eh, la parola a Dilar Diric. Questa compagna è una, <laughs> è una ricercatrice all'Università di Cambridge e eh, parlerà eh, del contrasto tra la modernità eh, capitalista e la parola donna come modernità democratica. Quindi eh, diamo la parola a Dilar Diric. Thank you very much. Uh, I would like to begin by thanking, of course, the organizers for this very great event. Vorrei ringraziare gli organizzatori per questo grande evento e iniziare salutando la coraggiosa e storica resistenza della gente, in particolare delle donne di Kobane, che sono in una lotta esistenziale contro l'oscurità del cosiddetto Stato islamico e la cui coraggiosa resistenza dovrebbe far vergognare tutti coloro che osservano in silenzio e contribuiscono attivamente agli attacchi contro la città. brave resistance. And whose brave resistance should be a shame to all of those who just silently sit and watch it, passively, or to those who actively contribute to the rise of the Islamic State and the attacks of Kobane. Come molti di voi probabilmente sanno, dopo gli attacchi di Stato islamico contro il Kurdistan, la Siria e l'Iraq, i media mainstream e il discorso politico si sono accorti della resistenza del popolo curdo contro gli attacchi brutali e genocidi di IS, in particolare del ruolo delle donne in questa lotta. E così il mondo si è accorto della notevole lotta delle donne curde che hanno preso le armi per eh, lottare contro questo gruppo ultrapatriarcale jihadista, è un fenomeno che viene considerato molto eh, inusuale. So the fact that women from an otherwise conservative male dominated society would Uh, insomma, che donne che vengono da un contesto che comunque è patriarcale e dominato dagli uomini combattano militarmente, sconfiggano un'organizzazione brutale, ha eh, colto, diciamo, affascinato molti degli osservatori, come diceva anche la, eh, la, compagna di prima, ma delle affermazioni sensazionalistiche come Issa ha paura delle donne kurde perché temono di non andare in paradiso se vengono uccise eh, da una donna. Eh, mh, si concentra su degli elementi superficiali di una situazione estremamente complessa, ignorando che c'è più di questo, della sola lotta armata, ma eh, c'è un più ampio progetto politico emancipatorio. So in the following I would like to speak about uh, the two opposing forces that we see battling here. Eh, vorrei quindi parlare di questi due sistemi che si oppongono e che attualmente si combattono in Kurdistan. Eh, l'assassino Stato islamico che è monopolista, egemonico, ultrapatriarcale e con delle ambizioni e azioni eh, repressive che è la personificazione della modernità capitalista e la resistenza del movimento delle donne kurde che lotta per un sistema di società alternativo basato sulla modernità democratica, una lotta significativa per la libertà libertà, la giustizia e la democrazia che va oltre i primitivi stati di nazione, le, la, l'economia capitalista e il potere egemonico. Nation states and capitalism and uh, hegemonic concepts of power. Uh, in order to do this, we first of all must have to realize the revolutionary nature of women taking up arms against such a uh, per fare questo, prima di tutto dobbiamo comprendere la natura rivoluzionaria delle donne in una società come quella del Kurdistan che prendono le armi contro un'ideologia così brutale. Eh, per iniziare dobbiamo comprendere il significato della lotta armata delle donne nel contesto dei concetti paternalistici, patriarcali della guerra e del militarismo. Traditionally, women have always been perceived as parts of the land that men have to protect. Tradizionalmente le donne vengono viste come parte delle terre che gli uomini devono proteggere, la violenza sessuale viene usata come strumento di guerra per dominare il nemico, in particolare laddove l'onore è costruito intorno ai corpi e ai comportamenti sessuali delle donne. Le donne militanti sono accusate di violare la santità della famiglia perché escono fuori dalla prigione centenaria che è stata loro assegnata them. The fact that Kurdish women take up arms, which you know, arms are the traditional ruling symbols of men, of patriarchy. Uh, Il fatto che le donne kurde abbiano preso le armi, simboli tradizionali del potere maschile, per molti versi è una devianza radicale dalla tradizione. Eh, questa è anche la ragione per cui anche in Kurdistan molte donne che lottano eh, ovunque nel mondo, appunto anche in Kurdistan, sono soggette ad una violenza sessuata, sia come combattenti che come prigioniere politiche l'esempio delle torture terribili che ha dovuto subire Sakine Kamsitz quando è stata eh, arrestata nei, nei, primi anni della fondazione del PKK subito dopo il golpe militare turco. E nel contesto delle donne militari lo scopo della violenza sessuata, fisica o verbale è di punirle eh, per essere entrate in una sfera riservata al, al privilegio maschile e questo appunto avviene perché c'è consapevolezza rispetto alla forza di queste donne. government. <clears throat> The so-called Islamic State has very explicitly declared a war on women La guerra del cosiddetto Stato islamico è una guerra dichiarata contro le donne e viene usata sistematicamente una violenza eh, sessuale attraverso i rapimenti, i matrimoni forzati, i cosiddetti matrimoni della jihad e lo stupro e viene strumentalizzata la religione e viene sfruttato il concetto di onore prevalente nella religione. Il concetto di onore viene appunto strumentalizzato ed è un elemento molto importante parte perché così viene diciamo, in qualche modo sporcata la linea di discendenza, le donne poi rischiano di essere cacciate dalle famiglie, quindi il concetto di onore è molto molto eh, strumentalizzato da parte della guerra di, contro le donne. make dirty the bloodlines of certain religions and so on. So the Islamic State very well knows this and they exploit the concept of honor, the patriarchy in the region for their own purposes. Secondo quello che viene riferito, migliaia, centinaia, migliaia di donne yezide di Shengal, Sinjar sono state catturate e vendute nei mercati degli schiavi, nei mercati degli schiavi sessuali oppure date agli jihadisti come bottino di guerra. Tu hai fatto una conquista, io ti faccio un regalo, una donna. e il sistematica distruzione delle donne è una forma specifica di violenza, è il femminicidio. So this is your gift, a woman. So uh, this systematic uh, destruction, this campaign against women is a very explicit tool of war, it is a very specific form of violence, it is feminicide. The chauvinist, uh, fascist, fascist uh, hegemonic ideology of uh, this system, so called Islamic State, uh, not only instrumentalizes religion for its purposes, for its own hegemony, but it further uh, aims to establish L'ideologia fascista sciovinista del sistema di Stato islamico non solo strumentalizza la religione per le sue aspirazioni egemoniche e di monopolismo, ma mira a, a costruire un sistema di questo genere. ISIS viene rappresentato come arretrato, ma in realtà usa moltissimi elementi dello Stato-nazione, delle sue caratteristiche patriarcali, quindi usa gli stessi metodi, ma li usa soltanto in forma più estrema. Uh, Nonostante il fatto che i media adesso facciano vedere le donne che combattono sul fronte, le loro motivazioni politiche vengono omesse. Per esempio sì, si parla delle donne ma appunto non dell'ideologia che spinge sia le YPG che sono le unità di difesa del popolo, che le YPG, che sono le unità di difesa delle donne, nel Rojava, nel Kurdistan occidentale, nel nord della Siria, che non è solo da due mesi che stanno combattendo contro ISIS, lo stanno facendo da due anni e questa ideologia di cui non si parla, non se ne parla perché è l'ideologia del PKK, del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che è considerata un'organizzazione terroristica, un po' come, come ISIS, quindi appunto combattono da due anni ma eh, nessuno, eh, nessuno, ne parla e vengono invece rappresentate come delle amazzoni perché sono belle, perché fanno scena, ma viene rimossa l'ideologia che sta dietro alla loro lotta, quella che le spinge a combattere. Uh, uh, the previous speaker also said, you know, uh, portray them as these Amazons and these beautiful, pretty uh, women in many ways as well, without acknowledging what is their ideology, what is this movement behind that. Because this movement behind this resistance, this courageous resistance that is currently going on in Kobani, is internationally labeled as a terrorist organization. So I want to uh, give you a, a quote from Abdullah Öcalan, just so you see. Mm, riporto soltanto una citazione di Abdullah Öcalan che spiega insomma questo concetto politico. Uh, EKK. A man is a system. The male has become a state and turned this into the dominant culture. E dice l'uomo è un sistema, l'uomo è diventato Stato e ha trasformato questo nella cultura dominante. L'oppressione di classe e l'oppressione di genere si sviluppano insieme. La mascolinità ha sviluppato il genere dominante, la classe dominante, lo Stato dominante. Analizzando l'uomo da questo punto di vista, in questo contesto, è chiaro che la mascolinità deve essere uccisa. In effetti uccidere l'uomo dominante Dante, ovviamente in senso figurato e non letterale, è il principio fondamentale del socialismo. Non l'ho aggiunto io, sto traducendo. Questo è quello che significa uccidere il potere, uccidere il dominio unilaterale, l'inuguaglianza e l'intolleranza. E questo significa anche uccidere il fascismo, la dittatura e il dispotismo. Eh, the, the PKK, eh, which as having also explained, allora, il TKK non è, non è, stato così fin dall'inizio, ma eh, ha avuto degli sviluppi, ha fatto una serie di elaborazioni. Nonostante questo viene ancora chiamato un'organizzazione separatista ma è da molto tempo che è andato oltre i concetti di Stato e di nazione e ora sostiene un progetto di liberazione alternativa nella forma di autonomia regionale e di autogoverno che è il confederalismo democratico. È un sistema alternativo eh, allo Stato che si basa sull'uguaglianza di genere, sull'ecologia, sulla democrazia dal basso che viene messo in pratica attraverso i, i consigli eh, popolari dove sono rappresentate tutte le, le popolazioni e anche tutte le, le fedi, tutte le, le fedi presenti nell'area. An alternative to the uh, dominant nation state capitalist uh, order, which very much has its foundations on, the, uh, on 5,000 years of patriarchy. actively in practice uh, enforced through democratic autonomy, which is with the council movement, which means that people govern themselves, decide on their own issues on levels of the city, the town, the neighborhood, etc. E questo sistema è un sistema di democrazia dal basso in tutti i livelli delle amministrazioni che partono dai territori fino all'amministrazione più ampia e ci sono delle quote che sono previste dove ci sono almeno il 40% di donne, ma le quote non riguardano solo le donne in tutti i livelli dell'amministrazione questo sistema, questa rappresentanza viene garantita anche attraverso il sistema della copresidenza che riguarda anche qui varie forme, riguarda i consigli, riguarda i partiti, riguarda le cooperative e eh, tutto questo praticamente Significa che questa partecipazione a un progetto sociale e di emancipazione è molto importante appunto per la realizzazione di questo progetto. Academies, women's parties, uh, through cooperatives, uh, on top of all these theoretical reflections, to turn this sort of representation, this ideology, into real practice through work on the grassroots level to change the mentality of a society. So uh, when we look at what is practically happening in Rojava, Uh, Rojava, once again, this is the Kurdish word for West, meaning West Kurdistan. Praticamente quello che succede in effetti in Rojava è che sono stati proclamati questi tre cantoni basati sull'autogoverno dal basso con il sistema della, della copresidenza dove c'è questa appunto rappresentanza di genere a tutti i livelli, ci sono le unità di difesa delle donne, questo sistema è applicato nelle scuole, nelle cooperative, c'è anche un'università delle donne, quindi non si tratta solo di una resistenza esistenziale nel combattere contro IS, ma proprio anche di portare avanti un progetto complessivo eh, rivoluzionario e infatti in quest'ambito le amministrazioni hanno messo fuori legge i matrimoni forzati, la violenza domestica, il delitto d'onore, la poligamia, i matrimoni diciamo, con le spose e bambine e altre situazioni del genere, hanno abolito la pena di morte e quindi hanno formato sostanzialmente delle strutture laiche che so, danno una, una prospettiva di un modello sociale in, in questa guerra. in cooperation with the different peoples there. These are very secular democratic structures. This is a perspective in this terrible war. Uh, the cantons in Rojava have been internationally and uh, regionally marginalized politically and economically. The Kurds were not invited to the Geneva II peace conference, for example. And all of this is because this system is a big threat to the status quo. Uh. Allora nelle foto che vi fa vedere la compagna si vedono le situazioni lavorative delle donne, queste cooperative, perché è molto importante che le donne partecipino all'economia. Il movimento delle donne kurde infatti nella sua analisi ci sono molti eh, livelli di, di oppressione e, mh, per avere eh, una piena consapevolezza eh, della liberazione vanno superati tutti, quindi non può essere un concetto che prevale come quello del, dello Stato, del nazionalismo, eccetera, e poi essere lasciate in secondo piano invece le questioni delle donne, per questo le donne si sono date anche delle forme di eh, organizzazione autonoma, proprio per avere una consapevolezza più ampia del concetto di liberazione e quindi non è sorprendente che molte altre donne, anche no, armene, arabe, turcomanne, eccetera, si siano unite a loro anche diciamo, nei, eh, nei, combattimenti eh, perché è una delle cose importanti per la regione che appunto tutti quanti lottino insieme. We have to organize autonomously and we cannot, uh, we cannot struggle for a liberation in these very limited parameters. So it is not surprising that many women from other uh, regions, Arab women, Assyrian women, Armenian women, are also joining the ranks of the YPG fighters. Uh, they're also joining the establishments of the women there because they see this is a perspective that we simply do not have and we need to work together. The peoples in the region have to join together to fight against these attacks on uh, people's freedoms. Allora, analizzando in questo momento la, eh, la, situazione a Kobane, va detto che molti stati hanno aiutato eh, ISIS, l'hanno sostenuto perché gli ha, anche, gli ha, fatto anche, comodo, così la Turchia, il Qatar, l'Arabia Saudita, molti stati sono anche simili eh, a come è, è costruito ISIS, quindi sintetizzo un po' gli attacchi contro Kobane sono proprio un attacco contro la ricerca della gente di una vita, di un modello sociale diverso attraverso la democrazia dal basso, attraverso la liberazione delle donne, eh, mentre essi invece rappresenta quello che poi molti stati alla fine sono ed è così che è costruito. The search of peoples for a self determined, independent life through grassroots organization, through radical democracy, through the liberation of women. So the attacks on Kobani can be interpreted as an attack on the Kurdish women's liberation movement because, in many ways, the Islamic State is the complete opposite of everything that the Kurdish women's liberation stands for. This alternative system that is trying to be established inside Rojava. This is under attack because allora il sistema alternativo del Rojava è quello che è sotto attacco, i kurdi vengono isolati, sono stati isolati anche più di ISIS. Nelle foto che vedete ci sono dei curdi della, del Kurdistan del Nord, dei curdi turchi che abbattono i confini perché vogliono eh, andare a salvare quello che è stato fatto lì nel Rojava, vogliono partecipare alla resistenza e non accettano che la Turchia e le, la comunità eh, internazionale assistano senza colpo ferire al fatto che viene commesso un massacro. Le donne kurde lottano da moltissimo tempo e, e fanno una lotta lotta molto forte contro il patriarcato a tutti i livelli, eh, a partire dalla, dalla propria comunità e quindi è una, eh, è una, lotta complessiva, è una lotta che viene fatta ovunque, anche per esempio in Turchia dove c'è un governo che dice che le donne non devono sorridere, che devono fare almeno tre figli, eh, in Iran eh, che, dove c'è un governo che priva le donne dei loro eh, diritti fondamentali, oppure i jihadisti eh, radicali ai quali vengono promesse le 72 vergini eh, quando vanno in paradiso per aver commesso, dopo aver commesso le loro atrocità e che dichiarano che è all'al eh, violentare le donne dalla parte del nemico ma il, il, nodo vero è che le, le donne kurde non, non, fanno paura allo Stato islamico eh, perché sono meglio equipaggiate dal punto di vista eh, addestrate dal punto di vista militare, ma perché l'ideologia della liberazione delle donne ha il potenziale di distruggere completamente l'egemonia eh, del califfato patriarcale e di Stato islamico. completely destroy the hegemony of the Islamic State. is obviously, as we see, not only a military struggle against the Islamic State, but also a struggle to overcome Uh, non si tratta appunto solo di una, una, lotta di natura militare, quella che sta facendo il movimento delle donne kurde, ma proprio una lotta anche contro le istituzioni patriarcali, anche per cambiare la mentalità patriarcale. E vi ha fatto vedere una foto dove ci sono un padre con la figlia e uno degli elementi molto importanti è anche quello di cambiare il concetto di onore eh, l'onore non è quello che succede nel corpo o come eh, ci si comporta da questo punto di vista, l'onore è quello di essere in grado di vivere una vita libera, di vivere una vita dove è la libertà l'elemento di dignità. Quindi adesso quello che sta succedendo a Kobane è che tutta la città eh, ha preso le armi e ehm, ISIS non, non sopporta il, questo fatto, non accetta che ci sia questa resistenza così diffusa in cui partecipano tutti quanti. Allora proprio per portare onore a questo vi, vi chiede la compagna basta con queste rappresentazioni diciamo carine, scenografiche, un po' diciamo di compiacenza un po' orientalista delle donne kurde, basta con queste rappresentazioni che non rendono assolutamente eh, diciamo, il concetto e non rendono l'idea di quello che succede. Per eh, fare onore alle donne kurde bisogna riconoscere il loro coraggio, la loro forza, accettare le, le loro motivazioni, le loro ragioni, la, la, loro ideologia, sostenere la loro resistenza e la resistenza di Kobane.